Awit, Kabanata 37 Huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kaingitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay, ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparam kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana at sa lupang iyon na napakasagana ang kapayapaay matatanggap nila. Ang taong masamay laban sa matuwid, napopoot siyang ngipi nagngangalit. Si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Taglay ng masamay, pana at patalim, upang ang mahirap dustait patayin, at ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak, mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. Higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti. Kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat Ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang pagkikahos, di daranasin ang pagdarahop. Ngunit ang masamay, pawang mamamatay, kalaban ni Yahweh, tiyak, mapaparam, tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok na paiilan lang. Anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh, lupang masagana, kanilang bahagi. Ngunit ang sinuman na kanyang sumpain sa lupaing iyon ay palalayasin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalay laan ng kanilang mga anak. Masamay itakwil, mabuti ang gawin, upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. Sa bibig ng matuwid, namumutawi karunungan at sa labi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos ang laman ng puso. Sa utos na ito ay hindi lumalayo. Ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid nang ito ay mapatay. Ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway, di rin magdurusa kahit paratangan. Manalig ka kay Yahweh utos niya'y sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin at ang mga taksil makikitang palalayasin. Ako'y may nakitang taong abusado. Itaas ang sarili, ang kanyang gusto. Kahoy sa Lebanon, ang tulad nito, lumipas ang araw, ang aking napuna, nang ako'y magdaan ang tao'y wala na. Hinanap-hanap ko'y di ko na makita. Ang taong matuwid ay inyong pagmasdan. Mapayapang tao'y patuloy ang angkan. Ngunit wawa wawasaking lubos ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid Iingatan sila kapag naliligalig. Sasaklolohan sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan.